الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد بايكم شكر الله سبحانه وتعالى أنكم نكم تكي زين في زنفكي متمويت محمد صلى الله عليه وسلم <coughs> وانزا كبيرا تنم الله سبحانه وتعالى ambaye ameturegeshea roho baada ya kutuondolea kwa sababu kulala ni sawa na kukufa ama mauti ndogo alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ama tukiendelea na darsa yetu ya leo uh, tutaanza kutoka kauli al-muallif rahimahullah tuposema i'lam arshadaka Allah li ta'atihi أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبده أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها شيخ أنا عند الله سيما يا كومبا اعلم جوا بعد أن يميز إليم جوا أنا أجفون زي إليمو يا كومبا أرشدك الله لطاعته نتينا أنا أمبيا دوا من يكسوم جاكي أنا سيما Allah kuongoze katika taa yake anna alhanifiyya millata ibrahim yani hanifia ni min alhanfi alhanfi ni kupinda yani hanifia ni njia ya Ibrahim ambaye imeitwa alhanifia ni ile njia ambaye imepinda kutokamana na shirki mpaka kwa tauhid na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni an ta'budallaha wewe kumwabudu Allah wahdahu yeye peke yake mukhlisan lahu din hali yakuwa unamfanyia ibada na dini yote unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ibada yako kila kitu chako katika ibada unampokesha Allah subhanahu wa ta'ala wabidhalika amara Allahu jami'a an-nas na hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha nayo watu wote aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala anasema sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa nimeumba kwa ajili ya kuniabudu kwa maana abudun maana ya kumabudu ayuwahiduhu yani Allah kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada bila kumshirikisha na chochote na hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha wa adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid na jambo ambaye ni kubwa kabisa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha waja wake ni at-tauhid ni tauhid nayo ni huwa ifradullah bil ibada na tauhid ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo muumba wa kila kitu kwa hivyo yeye ndo anastahili ibada na tauhid kama inavyojulikana inagawanyika sampuli tatu ya kwanza ni tauhid tauhidu al-uluhiyya tauhidu rububia ni gani wa huwa ifradu Allah ta'ala bil kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini ya kwamba yeye ndo muumba wa kila kitu yeye ndo ameumba <clears throat> kila kitu na yeye ndo anamiliki kila kitu na yeye ndo anapeleka dunia na viliomo ndani yake kwa amri yake kwamba kunampokesha Allah subhanahu katika hii ibada pia yani watu watu wengi hata wasiokuwa Waislamu wanaamini hii tauhid wako na hii tauhid ndio maana katika Qur'an aya mingi imekuja Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wa mtume ukiwauliza nani ameumba bingu saba na ardhi saba watasema ya kwamba ni Allah lakini shida ambayo uko nayo katika hii tauhidi ya pili kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada pamoja kwamba wanaamini hiyo lakini wanaabudu pamoja na Allah viumbe vyake, iwe ni sanamu, iwe ni mawe, iwe ni <laughs> watu ama ni malaika. Kwa hivyo adhamu shay'in amara Allah bi tauhid, kitu ambaye ni kubwa kabisa ambaye Allah ambaye ameamrisha ni tauhid, na tauhid tumesema ni tatu. Ya kwanza ni hii ambayo tumetaja, ya pili tauhidul uluhiyya, tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada. Hiyo ndo imetofautisha baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Hii ni tauhid ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada bila kumshirikisha na chochote. Tauhid ya tatu ni tauhidul asma'i was sifat, tauhid ya asma na sifat, nayo ni wa ifradullahi bima samma bihi nafsuhu, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambaye ame amesifu nayo nafsi yake kwa majina zake na kwa sifa zake. fi kitabi katika kitabu cha Qur'an au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ama kwa ulimi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo jambo kubwa kabisa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ni tauhid وهو إفراد إفراد الله بالعبادة نايوني كمبكيش الله سبحانه وتعالى na ibada wa a'zamu ma nahaa Allah anhu ash-shirk na jambo ambaye ni kubwa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ni shirki kumshirikisha Allah na viumbe vyake katika ibada wa huwa da'watu ghayri llahi ma'ahu <clears throat> shirki ni kuomba pamoja na Allah asiyokuwa yeye dalili ni nini waabudu llaha wala tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala anasema muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala musimshirikishe na chochote Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waja wake <clears throat> na viumbe vyake kwamba waabudu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na ibada zetu tume Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadith ya Qudsi anasema katika hadith Allah subhanahu wa ta'ala law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala atqa qalbi rajulin wahid yani law ingekuwa wale mtu wa kwanza katika hii umma na yule ambaye atazaliwa mwisho kabisa watasimama wote pamoja na wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo ambaye ni mtu ambaye ni mcha Mungu kabisa wote wakawa ni na hiyo moyo moyo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mwanzo wa viumbe mpaka mwisho wa viumbe yule ambaye atazaliwa mwisho kabisa wote wakamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma zada dhalika fi mulki shay'a hiyo basi haitamzidishia Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake chochote hao watu wote wakimabudu na ibada ile ya hali ya juu hiyo yote haitamzidishia Allah subhanahu wa ta'ala na chochote na vile vile low watu wote kutoka yule ambaye ameumbwa kutoka Adam alayhi salam mpaka yule ambaye atazaliwa mwisho kabisa wote wakasimama pamoja wakamaasi Allah subhanahu wa ta'ala maasi makubwa makubwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala maana qasadhalika min mulki shay'a hiyo basi haitapunguza na ya ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala hata haitampunguzia Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kwa hivyo hiyo amali ambayo tunafanya ibada ni kwa ajili yetu sisi tu ndio maana katika misho ya hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema inama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum, yani amali zenu tu nitawakusanyeni nitawakusanyeni, alafu mishoe nitawalipa. Faman wajada khairan falyahmadillah, yule ambaye atapata khairi, jambo nzuri, basi amshukuru na amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsuhu ambaye atapata kando na khairi isiyokuwa khairi basi asilaumu isipokuwa nafsi yake na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam a'zamu dhanbi a'zamu adh-dhanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa halak yani maasi ama dhambi kubwa kabisa ni wewe kujalia Allah subhanahu wa ta'ala mshirika katika ibada yake hali ya kuwa yeye ndo amekuumba kwa hivyo shirki ni jambo ya hatari sana jambo baya na hiyo shirki inagawanyika vigawanyiko viwili nauan shirkun akbarun wa shirkun asghar kuna shirki kubwa na shirki ndogo tofauti yake ni nini hii shirkul akbar shirk kubwa ni ambaye inatoa mtu katika dini na Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هي نشرك يعني كبوة أنت أمبايا نمشركيش الله سبحانه وتعالى <coughs> تك عبادة بس الله سبحانه وتعالى أمين حراميشيا بيبو أتكوى خالد مخلد في النار حتى كما أتكوى فكتك شرك بلا كتوب شرك الأصغر نيل أمبايا هيتوي متكتك وإسلام نشرك ندوغ ولكن إنمتوكتك هيمتوي متكتك وإسلام كما vile ria mtu anasali lakini anafanya ria anajionyesha katika hii swala kwa hivyo hiyo kujionyesha katika hii swala amemshirikisha huyu mtu ambaye anam, anam, anajionyesha kwake katika hii ibada anafunga lakini si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala moyo wake haiko khalis ndio maana shirki kama hii ikiingia katika katika amali inafanya hii amali iwe ni mulgha haikubaliki na wanasema inagawanyika vigawanyo kuna mfano katika sala mtu akishirikisha ama akianza ria iwe ni katika mwanzo wake kwa sala ama katikati ama mwisho mfano mtu amekuja na nia mzuri tu akakuja akaanza kusali baada ya kusali amemaliza raka yake ya kwanza amefika katika raka ya pili ndo mtu fulani ambaye anajulikana akaingia katika msikiti ndio maana sasa akaanza kutengeza sala yake vizuri sasa hapo ndio imeingia shirki sasa hiyo hiyo ria imeingia baada ya kusali raka moja ako katika raka ya pili ndio hiyo shirki imeingia je hiyo raka ya kwanza ile ambayo amesali bila kumshirikisha bila kuingia ria inahesabika wanasema ibada kama hii ya sala ni ibada ambayo imefungamana mwanzo wake mpaka mwisho iko pamoja pale juu ikiharibika yote inaharibika huko chini ikiharibika yote inaharibika lakini mfano ibada kama sadaka mtu alikuwa anatoa sadaka yake amempatia huyu akaenda wa pili akakuja watatu alipofika ria ikaingia akaona mtu akasema ah huyu jamaa wacha nione mimi ni mtoaji sana sasa hapa ni ria ikaingia sasa katika ibada kama hii ile sadaka ambaye alitoa kabla ya ria ambayo imepita hiyo sasa itahesabika itakubalika lakini hii ambayo ria imeingia ndani yake ndio inakuwa inaharibika kwa hivyo ria shirki ambayo ni ndogo kama hii iko na tafsiri kama hiyo haiwezi ikaribu ibada zote isipokuwa ile ibada ambayo imefungamana mwanzo wake hadi mwisho yake na hiyo haitoi katika mtu katika Uislamu na lakini ikizidi inakuwa ni mbaya tofauti ya shirk ak akbar na shirki asghar shirki ndogo na shirki kubwa ni shirki kubwa inatoa kwanza mtu katika Uislamu na mtu ambaye atakuwa na shirki kama hii atakuwa ni Khalid Mukhalid finnar akiingia motoni hatolewi kama atakufa katika shirki waabudu llaha wala tushriku bihi shay'an na dalili yake waabudu llaha wala tushriku waadhamu wa naha Allahu anhu ashirki kitu ambaye ni kubwa kabisa ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ni shirki wa huwa da'watu ghairi llahi ma'ahu ni mtu kuomba pamoja na Allah asiyekuwa yeye dalili ni waabudu llaha wala tushriki wala tushriku bihi shay'a maabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe na chochote tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu wa kusikia na kufata Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk